פרק ח' הלא חכמה תקרא, ותבונה תיתן קולה. בראש מרומים עלי דרך, בית נתיבות ניצבה. ליד שערים לפי כרת, מבוא פתחים תרונה. עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם. הבינו פתאים עורמה, וכסילים הבינו לב. שמעו, כי נגידים אדבר, ומפתח שפתי משרים. כי אמת יהגה חיכי, ותועבת שפתי רשע. בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש. כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי דעת. קחו מוסרי ואל כסף, ודעת מחרוץ נבחר, כי טובה חכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. אני חכמה שכנתי עורמה, ודעת מזימות אמצע. יראת אדוני שנות רע, גאה וגאון ודרך רע, ופי תהפוכות שנאתי. לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, בי מלכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק. בי שרים יסורו, ונדיבים כל שופטי ארץ. אני אוהבי אהב, ומשחרי ימצאוני. עושר וכבוד איתי, הון עתק וצדקה. טוב פריי מחרוץ ומפז, ותבואתי מכסף נבחר. באורח צדקה אהלך, בתוך נתיבות משפט. להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם אמלא. אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. מעולם ניסחתי מראש, מקדמי ארץ. באין תהומות חוללתי, באין מעיינות נכבדי מים. בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי. עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש עפרות תבל. בהכינו שמים שמעני, בחוקו חוג על פני תהום. באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום, בשומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו. בחוקו מוסדי ארץ, ואהיה אצלו עמון, ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. ועתה בנים שמעו לי, ואשרי דרכי ישמורו. שמעו מוסר וחכמו, ואל תפרעו. אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי. כי מוציאי מצא חיים, ויפק רצון מאדוני. וחוטאי חומס נפשו, כל משנאי אהבו מוות.